Biarritzeko hidiko berri batzu hartuko ditugu, eskola misio kargudun eh, den Vivian Itursarirekin. Egunan zu, Vivian? Egunan tampi, egunan entzuleak. Azteko, diatekatik eh, bi itzordu eta eskolaz? Bai, hori da, lehena uh, maiatzaren ama zazpian, atseko uh, seietan iraganen da, idazta da, mediatekan bertan. Euskaraz idazten gustatzen zaien guziei dekia den tailer da, uh, hilabete guziz biltzen dena, eta uh, eh, aldiuntan Erik Dixarri uh, eh, idazlea izanen da gomita, eta gaia hartuko dute Euskal Herriko poesi kontemporanoa. Eta sartzea libre da, eta denak ongi etorriak uh, dira, nahi bali maute, hortan parte hartu. Eta bigarren itzordua, ogoita lauan izanen da, txeko seietan ere bai, mediatekako entzun aretoan, Horroitzen naizeno emanaldia izanen da, Madizu Bendia eta Bernadette Luloren um, ahotxez eginiko oren bateko irakurketa taulatua eta uh, musikatua. horre horrede urridik. Eta gero eskualeriko artista ospetsu bat, gubilduko uh, dela biarritzetik ere? Bai, Fermin Muguruza, uh, gure Fermin Muguruza nazionala, biarritzerat dinenda eh, dinen da maiatzaren emeretzian, atxeko bederatzietan, atabalen, hain zuzen, lehen partean bizio uh, eh, izanen eta ondotik Fermin Muguruza eh, The Suicide of the Western Culture taldearekin, BMAP mila albuma eta amazazpi gehi eun albuma zuzenean deskubriela ziko digute. Nun ikusentzunezko esperientzi berri ikaragarri bat aurkeztuko diguten. Tokiak antzinetik erosten handira, dira, uh, ama ama bost eurotan, eta bertan emezortzi eurotan izanen dira. Informazio guziak aurkitzen handira, dira, atabaleko webgunean, uh, da, atabal maratxo biarritz.fr. Eta geinezake eskuali irratiak ere han izanen girela, zuzeneko plato bat egiteko konzertua entzin. Bikain. iriko zerbitzuan, eh? eh izanen duzue lankide berri bat? Hori da, bai, uh, eh, aste dinen eh, zaigu, irugarren agente bat asiko da, uh, eh, itzulpen gintzan uh, aritzeko, Hora, uh, iru agente uh, izanen gira horretarat, berari esker zerbitzua oraindik emankuragoa izaiten alko da, eta itzulpen galderai uh, orain baino, uh, oino fiteago uh, erantzuten alko diegu. Beraz, bere, uh, bere beha gira, eta bere titeaz biziki posten gira. Festilasai bina eta hemen zorziko edizioa prestatzen ari? Hori da, hor, eh, agoridan eh, izanen dugu, agurriraren eh, iruan eta lauan, uh, beraz, gaurdanik musika ona giro goxo eta urbano batean entzun nahi baduzue, zuen agendetan egunak blokatzen alditu Usaian bezara uh, eh, lehak ihorak, karrikako arteak gaurko musikaz gain uh, ikusgai eh, izanen dira. Egitaraua zehat-zehatza ez parimada oraindik uh, uh, gakotua, badakigu gaurdanik, La Iegroz, Pastor of mepetz eta uh, Le Peuple de l'Herbe etortzekoak direla. Bikain! Programa edera. Programa biziki edera. Gustuko dituzten taldeak badira. Oakoa egia aldiz, ogoi urte ospatu ditu? Bai, eh, aurten ditu, ogoi urteak. Eta xarri eh, uh, horrenkari eh, biarritzeko mazan frontoian, xaietan, esku uskako desafio handi bat izanen da, uh, ogoi urtean zat beraz, Mathieu Hospital eta Julien Arbeletxe, David Etxeto eta Bixintxo Bilbauren kontra arituko dira. Entzulei eh, horretarazteko, oakua iparaldeko lehen euskarazko horzendegia da. Uh, elkarte horzendegi tiki honek goileku ditu, eta bi hilabeteta erdita lau urte arteko aurrak errezibitzen ditu. Harrera euskaraz egiten da, murgiltze sisteman, burasuak euskaldunak eh, izan, euskaradunak izan ala ez, eta lehentasunez biarritzen bizi diren aurrei edekia da gaur egun aurrei eta euskarari uh, zuzentzen dieten ekimen soziala eta kultura ongi edamaiten segitzeko oraindik laguntza behar du, oakoak, eta eh, hortako ortako beraz antolatua da eh, pilota partida hori. Uh, Bibi Borivaz hausoko uh, festa komiteak du antolatzen, be, oakoa sortu denetik hauzo hortan baita eta be, uh, pesta komiteak nahi zuen bere uh, sustengoa uh, sartzea urridik izanen da, edo borondatean, eta ostatu bat ere izanen da, beraz, pilota partida hortan, uh, oakua, uh, oakuari uh, zuzenduak edo um, izanen uh, direnak, bai sartzeak, bai uh, ostatuko etekinak. Beraz, atoste denak, sarri uh, mazan frontoin harri batez ola bisuri tenalko duzue, desafio handi bat ikusi, eta horrez uh, gain, euskara bultzatzen duen elkarte bat lagundu. Eta honekin bururatzen da zure gaurko saioa, mire esker Vivian Iturxarri. Mire esker zuri. Eta ondoko hilabete hartio. Bai, uh, ekain arte.